Club 21, el club de les ments inquietes. Amb David Escamilla, a Ràdio 4. Bon diumenge, benvinguts al, al Club 21. Avui tenim tres candidats a pertànyer a aquest selecte club de Ments Inquietes, el Club de les Ments Inquietes. Per una banda tenim el, el Peter Van Dommel, ell és sociòleg de formació, és consultor d'empreses i d'empresaris, i és una cosa molt curiosa. És coach, és eh, acompanyador, és, eh, podríem dir que conseller, a través de cavalls, o treballa amb el món dels cavalls. Els cavalls, eh, la sensibilitat d'aquests animals, eh, ens ajuda a, a descobrir com som les persones. Eh? Si estàs nerviós, el cavall se n'adona. Si vols imposar-te com a líder i no ets un líder natural, el cavall ho sap. Per tant, el cavall com a mirall, el cavall com a mirall de l'ànima i del comportament humà. Una metodologia que sembla màgia, eh? però no és màgia, és una metodologia molt real, molt efectiva i amb resultats molt i molt concrets. Peter Van Dommel, bon dia. Bon dia. Has vingut días. amb cavall al Club 21? Eh, ara mismo no. Ara mismo no, he venido en coche porque es un poco lejos, ¿no? Y tardaremos mucho. Has viatjat molt amb cavall, has viatjat per diversos llocs del món, també per al món asiàtic has, has fet molts quilòmetres a cavall, es viu i es pensa i se sent diferent eh, damunt del llom d'un cavall? Claro, claro. En mis viajes, por ejemplo, en India, 2.000 kilómetros en tres meses, es una aventura, evidentemente vas por el, el, el profundo India, ¿no? Entonces vives una vida completamente diferente, porque tienes que buscar tu propia comida, tienes que buscar un pueblo donde puedes... Eh, tu comida y la comida del caballo. ...el caballo, <laughs> evidentemente. Entonces empezamos en el sur de Rajasthan, en Udaipur, entonces los primeros 800 kilómetros era desierto. Entonces ves solamente desierto y vas en este camino y tienes que encontrar un pozo, un, un pueblo para poder vivir, ¿no? Entonces hay momentos de profundo crisis, ¿no? Que 45 grados, eh, salas a las 6 con la primera luz y no encuentras nada, entonces te encuentras en situaciones que son tan brutales que piensas, ay, quiero caer de este caballo, olvidarme de todo, <laughs> pero tienes que seguir. Entonces siempre encuentras esta pequeño batería, esta pila que tienes dentro, eh, voy a seguir, voy a seguir. Entonces al final llegamos al Himalaya, eh, Srinagar, después tres meses, 20 kilos menos de peso. <laughs> Y está, Tú y el caballo también. Que también, y gente que te atacan aventuras, ¿no? Era un viaje realmente fascinant, eh, fascinante, fascinante, fascinante, fascinant. Un plaer tenir-te perquè ens ho passarem molt bé amb tu, això està, està molt clar, comença a tenir color la cosa. El Ferran Martínez és un altre candidat a ser membre del Club 21, és un home alt en tots els sentits, és un home gran en tots els sentits, ha estat un dels millors jugadors de bàsquet de tots els temps, ho podem dir així, el Barça, el Joventut de Badalona, el Panathinaikos d'Atenes, internacional amb la selecció espanyola, 150 ocasions, olímpic, i segurament és un exemple per als joves esportistes i per la gent que practica esport en general. Per què? Doncs perquè mentre jugava bàsquet, mentre col·leccionava èxits esportis, esportius, eh, estudiava estudiava a la universitat i es va cultivar i va estudiar empresarials. Per això avui, més enllà de ser un exesportista molt important, avui té una empresa pròpia, assessora empresaris, i amb temes financers, amb temes de planificació de patrimoni a diferent gent, esportistes entre ells, i ha publicat llibres, llibres tan, tan suggerents com La canxa de la vida, i ara la seva novetat editorial, un llibre absolutament recomanable, absolutament inspirador, es titula Zen, 305, eh? 100 no de tota 100, sinó 100 amb Z, eh? 100 de, del món oriental, Zen 305, un manual eh, Zen, podríem dir que un manual d'alçada, eh? alçada com ell, molt alt, però segurament un manual d'alçada per afrontar petites adversitats quotidianes, no? Mm -hmm. Ferran, benvingut, bon, bon matí. Hola, bon matí. Com es fa això de passar del bàsquet a la, a la, a la inspiració empresarial i a la mm -hmm. inspiració de toc oriental, no? Sí, no, una mica... El, és que per mi el bàsquet ha sigut eh, una etapa molt maca, eh, però com tota la vida té un principi i un final, no? I els esportistes d'èlit sabem que amb 35 anys o, o menys eh, et retires i llavors comença la vida real, no? Surs com d'aquesta espècie de bombolla i el que sí és veritat... Perquè que... l'esport d'èlit no és vida real? Per mi no, ja em depèn, però, però tu quan estàs a, eh, a un cert nivell, que tots són... ets, ets més o menys conegut, més o menys no tens problemes econòmics, perquè bueno, si has arribat a lo més alt en la teva professió, doncs bueno, vi pots viure bé, eh, bueno, ets, tens un reconeixement social, eh, vas a campionats... En, ets una et mica... conviden als restaurants. Clar, per exemple, et regalen coses, eh, els patrocinadors volen, volen estar amb tu... Bueno, està, és molt maco i està molt bé. El problema està en que tu eh, pots assolir un nivell de vida el que sigui determinat i no ets conscient de que això no dura tota la vida, sinó que té un, una data de caducitat, no? Esclar, i si no ets conscient d'aquest límit i d'aquest final, quan un dia no et conviden al restaurant, no et truquen Clar. tant i no et fan tant, entre cometes, la pilota, Clar. dius, què passa, no? No, i, i ja no és només això, és que de cop i volta ca cauen, eh, vull dir, deixes de guanyar el que guanyaves però tu penses que pots seguir mantenint el mateix nivell de vida. Jo, ara ens, jo sí que des de la meva pròpia experiència eh, bueno, vaig tenir molt clar des del principi de tot doncs, que, que això duraria poc i si tenia sort, molta sort, doncs molt millor. No? Llavors sí que és veritat que em vaig anar fent una planificació doncs, financera, em vaig, em vaig rodejar d'un equip eh, de gent de confiança que eren dues persones, que era el meu representant i era un advocat que des de molt jove doncs, ja estava en el meu cantó i jo l'una mica la, el, jo el que dic és que el bàsquet ha sigut una escola de vida. Jo he, he pogut aplicar tots aquests valors del sacrifici, de la disciplina que, he, que he tingut, i tot això a la, a la vida després real, diguéssim, assessorant esportistes d'èlit o, o gent que estan en aquesta situació, que són superconeguts uh mhm. -huh. i que en veritat van una mica perduts amb, amb com organitzar-se per, per després. Clar, en saben molt de, de moure's a la canxa a la canxa esportiva, en el camp de futbol, en, a la pista de tennis. Sí. Aquí es mouen com a l'aigua. Sí, Però sí. A, en la canxa i en la pista de tennis i en, en el en el pavelló esportiu de la vida, podríem dir, mm -hmm. ja es troben una mica més, més incòmodes o els hi costa més, no? Clar, però, però tenen una cosa que és molt bona, que és el que jo explico en el llibre 100-305, que és que per arribar a aquest, a aquest èxit segurament han utilitzat una sèrie de tècniques que jo ho he anat fent de manera inconscient, com la relaxació, el pensament lateral o, o la visualització, que jo no era conscient de que, de que això eren, eren coses que fan els monjos fent, però que sí que és veritat que t'ajuden a concentrar-te, a treure el millor de tu mateix en moments de màxima pressió doncs, i això ho trasllado a la vida. Ja ens donaràs, Ferran Martínez, unes quantes idees, uns quants truquis, perquè des d'aquí al Club 21, el Club de les Ments Inquietes, ens relaxem eh, a través dels teus, dels teus coneixements. Gràcies per ser aquí. Molt bé. Tenim un poeta avui, un home que ha viatjat per diversos llocs del món, és el Josep Pedrals, poeta i recitador, artista, artista carismàtic, provocador, un enfant terrible etern, segurament. Va treballar de llibreter, per tant molt a prop dels llibres. Ha actuat transformant la poesia en espectacle, la poesia en, en art eh, que es veu i que es diu, eh, en escenaris d'arreu de Catalunya, d'arreu d'Espanya, per Europa, per Àsia i per Amèrica. Per tant, recitar els festivals cicles és un poeta on the road ha experimentat en poesia per nens, fins i tot. Uh, per tant, un vessant pedagògic molt important, i ha fet conferències explicant quins són els secrets de la prosòdia i de l'art de la paraula a escoles, a instituts i a universitats. Fa cursos de recitació i d'escenificació poètica a l'Escola d'Escriptura i Humanitats de l'Ateneu Barcelonès. Cada dia, cada dia publica un sonet al diari Ara i forma part d'un grup de pop, també és músic, un grup de pop que és pop irònic, es diuen els nens au autròfics, i ell escriu, canta i toca el clarinet. Avui li demanarem al nostre poeta, el Josep Pedrals, poeta de capçalera del Club 21 avui, Uh, només per avui, eh? No, no, això sí, no, sí, no és un càrrec uh, uh, vitalici. Um, avui et demanarem, Josep Pedrals, que alliberis la teva energia poètica i que ens regalis uns quants versos salvatges i divertits. Em Et sembla, sembla bé? Acceptes el sí, repte? Sí, em sembla molt oportú treballar al Club 21. Escolta'm, doncs farem una cosa. Mm, anirem preguntant coses, aniràs intervenint en aquesta uh mhm. -huh. conversa, en aquesta tertúlia, i en moments determinats jo et faré una senyal amb el dit o t'aclocaré l'ull, uh mhm. eh, -huh. o, o ni això, i tu mateix entendràs que has de fer una intervenció poètica. Estem Perfecte. parlant de segons, la ràdio ja saps sí, que va sí, molt sí. ràpida, per tant hauràs de fer intervencions de 15 segons, de 30 uh -huh. segons, i segons el que diem, a l'argument que estiguem utilitzant o al que tu et sembli, doncs pum, li poses una, una falca, una cunya poètica. Perfecte, a veure si ens en sortim bé, doncs. Va, <laughs> escolta'm, per què la poesia, Josep Pedrals? Per què? Perquè, eh, sense voler, és, és una cosa d'aquelles que, que, que a mi em va sortir sense voler perquè em sembla que és l'arma més, més bàsica de tots plegats, no? O sigui, com ens entenem més i amb més profunditat és amb les paraules, llavors veure si realment encara hi ha un, un substrat de coneixement més enllà de, de la paraula en si, o sigui, en el so i en la manera en com la diem, a, a mi m'interessava. Per tu és molt important el com, a part del què, oi? És a dir, tu dius coses, la teva poesia sí, sí. Té, un, té un contingut, té un significat, uh mhm. -huh. però per tu és molt important la escenificació poètica, no? Sí, la, manera, la manera com transmetem, és, és, per mi és bàsic, vaja. Perquè no és el mateix si jo et dic hola, bon dia, que si et dic eh, hola, bon dia! No, és, no és la, la diferència és, és substancial, diguéssim. No és el mateix. M'ha agradat aquest segon. Perdó pel crit, eh? No. M'ha agradat aquest segon Hola, bon dia, no? Perquè està bé, i la gent a vegades el diumenge al matí a casa encara estan mig mandrejant entre llençols, doncs fas aquest, eh, bon dia, que has fet? Uh mhm. -huh. eh? I de seguida tothom es posa al lloro. Gràcies per ser aquí i farem, farem accions poètiques. En tot cas, comencem aquesta tertúlia, comencem aquest Club 21. Vull agrair molt, molt, molt sincerament al subdirector del programa, David Martí, gràcies per ser tan a prop, David, i també al realitzador tècnic, l'Adolfo Rosado, gràcies per modular el millor so per a aquest programa. Les instruccions de vol, molt fàcil, senyors, això és una tertúlia, ja us pregunto, però vosaltres també, en qualsevol moment, podeu tafanejar l'un en la vida de l'altre. Comencem. Els candidats. El Peter Van Dommel, com us hem explicat, és sociòleg, és consultor d'empreses i és coach amb cavalls. Eh, a través dels cavalls ha descobert doncs, que, que es, poden, es, poden, es poden conèixer millor les persones i les persones es poden conèixer millor a elles mateixes. El cavall és un ésser, és un animal molt sensible, que és una mena de mirall, és una mena de registre, que registra tot allò que de vegades no veiem i no sentim. El cavall ho veu i ho sent. Eh, Peter, com, com et vas adonar d'això? de que a través dels cavalls, és a dir, més enllà de fer aquests viatges que ens has explicat magnífics, a a, més enllà de ser amic dels cavalls, podies treballar amb els cavalls. Com et vas adonar d'això, no? Sí, está venido de forma automática. ¿no? Yo estaba trabajando eh, en la consultoría con temas de 360 grados feedback, MBTI, todos temas ya relacionados con quién soy, ¿eh? como directivo, como manager. Que todos, si queremos conectar con los demás, tenemos primero que conectar con nosotros mismos ¿no? para funcionar. Entonces, por casualidad entré, eh, encontré información desde Estados Unidos, el señor Monty Roberts, que empezó con todo esto, y para mí, amante de caballos, podía combinar lo que me gusta a nivel personal con mi mundo laboral. Y esta ha encajado perfectamente. Entonces, ahora combino estas diferentes herramientas para ayudar managers y directivos para conocerse mejor, para poder liderar mejor. ¿Por qué? Mira, importante hoy en día en la empresa es que los managers, en primer lugar, se conocen bien a sí mismos, pero estarán capaz de conectar con sus empleados, con sus subordinados y conectar después la empresa con la propia sociedad a través de responsabilidad social. ¿no? Entonces es un tipo de liderazgo de la conexión donde encajan diferentes herramientas para ayudar a estos managers y directivos de no ser solamente manager, para realmente ser un líder capaz de conectar con los demás y los caballos son una herramienta fantástica porque a través de ellos aprendes muy rápido, en muy poco tiempo, quién eres y qué puedes hacer para conectar mejor con tu entorno Fem una mica práctica, Peter. es decir, tú tu un executiu molt importante a un manager, d'un gran, un gran director d'empresa. M'imagino que te l'emportes a una hípica, treballeu en una hípica. Mm -hmm. On mm-hmm. esteu exactament, la eh, hípica? Argentona, hípica clara. Esteu a Argentona, amb mm-hmm. una hípica. M'imagino que immediatament el despulles, és a dir, li la corbata i li la americana no, vienen con corbata porque saben que tienen que trabajar. Cómodos, Claro, porque tienen que trabajar en la pista. Entonces, pero muchas veces vienen eh, con, un poco de, ah, vamos a ver qué pasa aquí. Porque una mica de prevención? a una mica de... de, Escepticismo, Sí, ayer, por ejemplo, teníamos nueve directivos, eh, tres de Estados Unidos, tres de Holanda, dos de Inglaterra y trabajamos con ellos durante cuatro horas. Y vinieron, bajaron del autobús, del, del, minibús, con caras, porque lo organizó la directora de recursos humanos, con caras, ¿qué es esto? ¿Qué vamos a hacer aquí? ¿Y estaban a el, iPhone 4 tuitejando, sí, no, eh, Twitter? Sí, pero... ¿Tú al hi Twitter? Twitter? Fuera, ¿no? claro, concentración. Sin concentración no llegamos a ningún lado, evidentemente. Entonces, trabajamos con esta gente y poquito a poquito a poquito empiezan a perder sus máscaras. Porque claro, estás al lado de un animal muy grande que es emocionante. Entonces, lo que haces con un caballo es emoción, es sentir. Y el sentir desmonta estas máscaras, estas posturas de gran directivo. Entonces, al final quedan como seres humanos. Entonces empiezan a ver cosas que normalmente en su trabajo, en su trabajo no quieren dejar ver, porque muchos líderes, eh, muchos managers, muchos managers se esconden detrás de su autoridad y su traje, ¿no? Y todos saben que, ay, sí tenemos que hacer esto con los empleados, bla, bla, bla, bla, bla, bla, pero en realidad no lo practican. Una cosa es el y la otra cosa la realidad. Eh? Con los caballos ya no queda discurso, porque <laughs> se desmonta. Entonces, en dos, tres horas... esas personas salen, ostras, lo que he vivido aquí es impresionante, he realmente aprendido cosas, porque si queremos cambiar, el sentir es el motor que nos pone en marcha para cambiar, no es la oración. Hay que utilizar la oración, ración y corazón juntos te, te permite realmente avanzar, pero sin el sentir todo queda en ración, en análisis i no en gambios reales. Tenim el nostre poeta de capçalera, Josep Pedrals, està prenent notes d'una manera, manera important, eh, d'una sí. manera efervescent, i jo crec que Josep Pedrals eh, toca primera intervenció, poet, poesia amb cavalls, Sí, en tinc dos, mira, diu El cavall com a mirall que reflexa la complexa ment que el ret, el genet perquè s'assoleix un gran efecte quan algú sap com connecta, perquè el cavall t'ha despullat la posa d'autoritat. Carai. Sí. M'ha agradat molt. Pim, pam. Escolta, per cert, has observat que tu parlaves molt de, de la paraula posada en escena, uh mhm. -huh. de la paraula escenificada. T'has adonat que el senyor Peter Van Dommel no només diu coses amb un gran contingut, sinó t'has adonat com mira, com gesticula, com es mou? Sí. És superteatral, el senyor Peter sí, sí, Van Dommel. Sí. Eh? Sí, sí, sí. Es nota, es nota que, que, Sí, no, pero es porque disfruto, ¿sabes? Cuando yo hago un, un curso con la gente, primero hago una presentación, porque hay que enfocar la atención de la gente en lo que vienen a hacer, ¿no? Porque muchos vienen, ¿qué, ¿qué, vamos a hacer? Entonces, yo tengo mi discurso sobre el tema del liderazgo de la conexión, es mi modelo de trabajo, entonces les explico, les llevo al tema. Pero yo vivo esto, entonces mis presentaciones son vivos, ¿no? Porque entonces empiezo a hacer este y el otro y el otro. Porque <laughs> me ya no es algo que, lees de un libro. Le, eh, entonces, esos años todo se ha juntado en este modelo de pensar y hacer las cosas que he desarrollado, entonces me sale de dentro, me sale de nota, dentro, lo vivo, lo vivo. Ferran Martínez, eh, suposo que tot això que et diu el Peter Van Domen et ressona per dins, no? Perquè tu també sí. ets un home que treballes amb el tema lideratge, amb el tema empresa, amb el tema motivació, etc. I tant, no? i tant. Sí, perquè aquesta il·lusió que ell, que ell li posa justament és el que fa que connecti tothom, no? Això amb, amb l'esport és una mica semblant, no? Quan diem que, que un jugador és un líder, no és perquè digui tothom que és el líder perquè és el millor, sinó que la seva manera d'actuar fa que els altres vulguin ser com ell o vulguin assemblar-se. I això parteix sempre de, de la base de, de com ets capaç de connectar amb ells. I, i clar, ell, amb aquesta passió que li posa, jo crec que tots a la vida tenim que posar aquesta passió en totes les coses perquè tot seria molt, molt més fàcil, no? Perquè és la manera de connectar amb tothom. Parlant no? de líders, l'altre dia amb el Messi, que el Messi és el gran mite dels mm. mites del món esportista, no? Eh, l'altre dia va fer aquesta fita tan important, no? que va superar, mm -hmm. és el golejador número 1 del Barça de tota la història, i, i l'altre dia parlaven d'aquest do que té el Messi de fluir. És un home que flueix. Sí, sí. I diuen que juga ara, en el primer equip del Barça, juga igual idèntic que quan jugava a la Masia i quan jugava amb els equips no professionals i quan era un nen, en definitiva, mm -hmm. jugava de la mateixa manera, en definitiva, amb una gran passió, amb una gran... Amb, amb, sense racionalitat, amb pura passió, amb pur desig, fluint, en definitiva, no? Sí. I ara fa el mateix. Sí, perquè en aquest sentit el Messi podria ser un exemple d'una persona molt, molt zen, no? Perquè ell ha passat per arribar on ha arribat, ens ha tingut que, que superar moltes coses, era un nano que tenia problemes de creixement, aquí en el Barça el van ajudar doncs, amb, amb aquest tema, de, bueno, a base d'un tema de tractament va anar creixent, era, era un nano que era, era diferent, uh mhm. -huh. i llavors eh, sempre expliquen també doncs, que, que el Messi és curiós, no? perquè a la seva vida normal i quotidiana és molt, molt, molt tímid, eh, molt reservat, molt, molt prudent, però quan està en, una, en un camp de futbol resulta que, que sembla com si ell veiés eh, el resto dels jugadors a càmera lenta. Vull dir, ell va a una altra velocitat, és veritat. <laughs> és, com, és com si s'anticipés a les coses, per això és capaç de fer el que fa, no? És, es transforma però es transforma sent el, el que és ell, el mateix, la mateixa persona. Perquè no? segurament ha trobat el seu medi natural, no? És a dir, segurament cada persona hauria de trobar el seu medi natural per fluir en aquest medi natural. Mm -hmm. Diguéssim que un peix flueix en el medi natural que és el mar o el sí. riu el poeta, el Pedrals, flueix eh, entre el, el, el, el, els oceans i els, i els estuaris de, de la poesia, no? El senyor Peter Van Dommel flueix amb els cavalls, tu has fluït en el bàsquet i ara segurament en la, en la inspiració empresarial. Sí, sí. Cada persona hem de trobar el medi natural en el qual podem fluir, no? Sí, perquè per mi el més important és ser feliç amb el que fas. Llavors, eh, jo també explico que, que el millor que hi ha, doncs, del meu punt de vista, quan he sigut jugador, doncs, disfrutes moltíssim jugant i és molt maco, però no és allò l'únic, sinó que tens que intentar ser igual de feliç i gaudir igual quan fas una altra cosa, si no, no la faries, o per estar fent alguna que no t'agrada o no ets feliç, i, i jo en aquest moment doncs, estic gaudint d'una cosa que és totalment diferent al mm -hmm. l'esport d'èlit, però sí que estic connectat amb esportistes i sí que, que, bueno, que hi ha moltes situacions que són molt comparables amb l'esport, no? I, i per això doncs, eh, m'ho passo bé, clar. Què ens ensenya Ferran Martínez, el teu llibre, el teu nou llibre que recomanem a tots els oients de, del Club 21 de Ràdio 4, aquest 100, 305, mm -hmm. què diries que, que ens pot eh, fer? Què pot fer per nosaltres aquest llibre? Aviam, primer es diu 100-305, que molta gent m'ho pregunta, perquè 305 és l'alçada que està a la cistella del terra, està a 3 metres 05, per això es diu 305, no? Molt bé. I el que he intentat aquí és eh, doncs, bueno, eh, fer com una espècie de, de guia o d'eines per poder treure el millor de nosaltres mateixos en, en moments de màxima pressió. Per això utilitzo els símils amb referents eh, esportius doncs, que, que durant molts, molts anys han sigut eh, grans, grans referències, però sobretot pels seus valors humans i per l'esperit de superació que han tingut, no només esportistes de bàsquet, sinó altres. Uh mhm. -huh. Després les meves pròpies vivències personals doncs, amb el món del bàsquet i, altre, i, i després també preceptes d'inspiració docent doncs que, que he anat descobrint també quan jo jugava i que aplico avui en dia doncs perquè quan més pressió sembla que tens poder estar més tranquil i, i poder prendre les millors decisions possibles. No? Hi ha petits exemples, per exemple, mm -hmm. no sé, jo explico... Sí, exemples aquí... concrets, sí. Jo explico aquí el que és l'entrenament invisible. L'entrenament invisible. Que eh, poso, poso un, un cas de... Bueno, l'exemple meu, jo des dels 18 anys feia venir el meu entrenador personal cada dia a mitja hora a casa meva, jo ja estava jugant en el Barça i en el Joventut, i tot això. I llavors fèiem uns exercicis mitja hora al dia d'agafar fort la pilota, que era una, bueno, amb la pilota a casa meva, doncs agafar-la fort i em picava la pilota, després amb una mà. Feia exercicis amb els dits que era super avorrit i super monòtono, però que jo sabia que això, repetit cada dia, cada dia, cada dia, és veritat que després quan jo jugava agafava la pilota com si fos com una poma, molt fort, no? Uh mhm. -huh. Això em feia que tingués molt més tacte als dits i això feia que tingués molta més precisió tirant. Llavors me'n recordo que alguns periodistes deien Ferran té una, una potra perquè no sap ni com les fica, no? Imagina't. Això li, li ha entrat de xurro. L'entrenament invisible són petits coses fetes cada dia que produeixen grans canvis. Que bonic, que, que interessant. I això a la vida normal eh, bueno, pots aplicar amb el món de la parella qualsevol cosa, o, o qui vol, per exemple, aprendre anglès, molts van a moltes classes d'anglès i, i no acaben... Vull dir, però quan estan a casa s'obliden, no? Pues què costaria, jo què sé, ni que sigui mitja hora cada dia, però, però disciplinadament i cada dia, no? Pues la, la pel·lícula o la sèrie torna, posar-la en anglès, tu, clar, cada dia. Clar. Encara que vulguis... Dic, ostres, no ho entenc tot. És igual petites coses repetides és disciplina, no? Ferran, és disciplina, és... és, és... Clar, és, és una espècie de, de, de disciplina, o és agafar uns hàbits, clar, hàbits un, uns, sí. hàbits, uns hàbits diaris, doncs que saps que això a la llarga produiran canvis importants, no? que en el fons és el, és el Kaizen i és totes aquestes tècniques doncs que, que volen produir això, no? Perquè tu vol, no pots mm. produir un canvi gran de cop i volta. Clar. És producte de, de poc a poc i amb el temps. T'estic escoltant, t'estem escoltant, Ferran Martínez, i, i penso que ets un esportista sensible ets un esportista amb sensibilitat. Gaire, no sé si un esportista poètic, Pedrals, no ho sé. A mi m'ho sembla, a mi m'ho sembla. A part de que l'entrenament invisible sona, sona poètic, però de, de sí, primeres sí. allò és, és, és deliciós. Una mica de poesia a ritme de canxa? Sí. El substrat és la il·lusió, el fervor i la passió. Amb superació s'aprèn i hom troba el seu cantó zen. La concentració segura dona calma prematura, elimina la pressió vet aquí la solució. Toma ja! Fantàstic, menys mal que això, Toma això m'ho ja. gravaré perquè això és... Home, ho tindràs, ho tindràs al, al podcast de Ràdio 4 per mm. quan vulguis i, i amb, tant, sí, en qualsevol molt, moment. Molt el, el Josep Pedrals t'ha fet uns, unes rimes i uns poemes a, a mida per tu. Eh? Com, molt bé, molt bé. Escolta, Josep Pedrals, ara és el teu torn. Eh, sí. No sé si hauré de fer ara... jo la poesia teva, no sé qui l'haurà de fer, però em sembla no, que la faràs tu. Tu faràs la pròpia poesia del propi discurs que flueixi de, teves, de les teves pròpies paraules. Escolta'm, um, a tu t'agrada posar la poesia en acció, Uh -huh. És mhm. a dir, no només dir coses boniques, no només escriure coses amb un cert significat, uh mhm. -huh. amb un cert contingut, sinó que tot allò prengui cos, prengui vida i, i d'alguna manera sacsegi al públic, no? Perquè és cert que tots tenim una imatge d'alguns recitals poètics com una mica suporífers sí. i una mica pesadets. Eh? I sí. El poeta, quan es posa estupendo, el tercer poema és per engegar-lo una mica ja. Eh? Mhm. En canvi, tu aconsegueixes captar l'atenció del públic, agafar-lo per la solapa i dir-li «Ei, no t'adormis i mira'm sí, i escolta'm. Per, és que jo m'ho plantejo des de fora, o sigui, és, jo, jo em vaig, els primers recitals que vaig, que vaig anar a veure vaig pensar, ostres, això és avorridíssim, tot i que alguns poemes són molt bons, i penses, ostres, aquí hi ha, hi ha, algun, hi ha algun error de plantejament, o sigui, mm -hmm Eh, la persona que està llegint està llegint per ell o pels altres. Uh -huh. I ah. llavors vaig pensar, cony, si estàs llegint pels altres, fes, digue'ls-ho als altres, no? I llavors aquest canvi de, de, de paradigma senzillament és l'únic que, que, que vaig posar en pràctica. El que passa que al posar en pràctica això t'adones de, dels doncs, 50.000 mecanismes de retòrica i persuasió que necessites per, per arribar a tothom i per intentar fer quallar el missatge. I llavors també em vaig adonar d'una cosa, que és que el missatge poètic precisament en ell mateix ja té moltes armes d'aquestes, o sigui, tot el que són repeticions, eh, cacofonies, rimes, etc etc, arriben molt, molt fàcilment a la gent, o sigui, és, és pura, pura tècnica de, Clar. de memòria, no?, en realitat, però parlant va molt de, bé. Eh. Parlant de memòria, algun poema teu de memòria que tinguis ara mateix al cap, eh, que sigui especialment musical, especialment rítmic, especialment lúdic, especialment divertit? Molt breu, eh? Allò, pim-pam. Toques les tosques i taques les tasques, i uns trets a les fosques i uns crits a les barques! I allits llits a les mosques, els fats de les parques, els fets de les llosques, tots fits a les forques, tu fots, te la casques i piques i et rasques i fas trencaclosques i els mots els embosques i Santes Pasques. Veu una mica d'aigua, si us plau. Sí, sí. Magnífic. Escolteu, eh, <laughs> això és el Club 21, eh? el Club de les Ments Inquietes. Sou tres ments inquietes eh, jugant i, i en, plena, en plena acció. Uh, uh, Peter Van Dommel, um, què penses d'un home que escriu poesia i que diu coses d'aquestes, per exemple, no? Mira, lo, lo bonito que veo yo es la intensidad, eh, la transmitir estas sensaciones el, el, eh, último poema no lo entiendo muy, muy bien <laughs> todo porque es en catalán y yo soy holandés y mi catalán no está totalmente perfecto. Parles Però... català per això, ets un holandès sí, que quan vol parla català. Puc no com el català. Johan, no com el Johan Cruyff. Tu quan vols parles català, eh? En un tertúlia eh, és impossible. Eh? Amb una persona puc parlar català perfectament bé, però en un tertúlia he de pensar, escuchar, no, no tinc temps... Masses coses. De, de, exactament, exactament. Lo que me gusta mucho en lo que hace él, mm -hmm es justamente todo esta transmitir estas eh, sensaciones, eh, sentimientos, emociones, ¿no? Porque hay tantas cosas aburridos, <laughs> tantos en mi trabajo el PowerPoint. El eh, consultor viene con su PowerPoint. Se de prohibir el PowerPoint. modelo, Es, es antipoético, ¿eh? Es, exactamente, directamente. Por eso en, en mi trabajo siempre intento buscar siempre algo diferente que, que, que, transmite la esencia del mensaje. Y no el modelito, pero intensidad. Entonces lo que haces tú, me encanta, no he entendido nada, pero <laughs> es bonito verte pero ¿sabes? Tenía música igualmente, Sí, exactamente. Entonces, esta, Ya, ya, estoy pensando, mira, si hay una reunión con directivos, mira, para sacar a esta gente de su, de su, su, su, cuadrita, de, su marco de pensar, mira, primero abrimos esto, ven, tú y haces algo de, estas, de este tipo de cosas para des eh, ¿cómo se dice? desalocarlos. Em, Descolocarlos, ¿no? Eh, exactamente. Sí, para por las, las pesas de allá. Ok, y ahora vamos a trabajar. Y, por ejemplo, en la mitad, cuando se pone serio, ¿eh? otra vez. Oye, stop, chicos, stop, stop, stop. Paramos un momento. Otro poema de Pedral. <laughs> Abrir, abrir, abrir y cambiar. Y seguimos trabajando. Y ya verás que será útil. Llavors, ho, fem, si vols, ho fareu, eh? Cavalls i poesia, escolta, els, Mira. els managers es posaran a tope, eh? Seria Escolteu. interessant, eh? Seria superinteressant. Eh? Superinteressant. Jo crec que... Hacer un lo vamos a hacer, lo, va- lo I vamos a hacer. Sí, I el Ferran també, hauríeu de fer alguna cosa els tres junts, eh? Jo crec que els tres compartiu, eh, el Peter Van Dommel, el Ferran Martínez i el Josep Pedrals compartiu segurament la passió, la passió, mm. d'entrada la passió de viure, i després la passió per allò que heu descobert que us motiva i que us agrada realment, no? Sí. Ferran segurament trobar la passió d'allò que a un li agrada i, a, i allò que a un li motiva i allò convertir-ho en, en la teva professió. No? Doncs sí, això, això és el més important. Fixa't que avui en dia està tothom com desmoralitzat, no? Tothom és molt pessimista i, i la veritat és que tothom li costa començar el dia i, i clar, però moltes vegades eh, estan les nostres mans, podeu canviar. Vull dir, l'entorn extern, totes les coses que no podem nosaltres controlar estan allà. Però si no som capaços de buscar dintre nosaltres mateixos per poder sortir i dir, bueno, pues doncs està la cosa així, però jo ara vull fer això, o com ho puc com puc superar psicològicament, com puc estar millor, no? Però és un esforç, no?, segurament, sí, buscar... Sí, però, però és que s'ha de fer així, perquè els nostres avis, els nostres pares, doncs han, han superat moltes, moltes coses, no?, i, i se n'han sortit endavant molt bé, no?, i nosaltres també ens en tenim que sortir, i també tenim que transmetre als nostres fills i, i tot això la passió per fer les coses i, i, i per estar sempre estimulats, no? Vull dir, buscant, buscant coses que realment et fagin, et fagin feliç, sempre, clar, doncs, eh, lògicament doncs, requereix un esforç, no? Per això sempre he dit que, que l'esport és una escola molt bona de vida, perquè si no hi ha esforç, si no hi ha entrenament, si no hi han lesions que t'hagis de superar... Il·lusions, si... objectius... Clar, no? i sobretot perdre, no? Perquè per... La lliçó de perdre, eh? Clar, perquè el fracàs mm, per mi mai, mai ha existit, no, no, no entenc el que és el fracàs. El fracàs és com una oportunitat de millora. Si un no, no fracassa o no, o no pega o no erra un llançament molt important o no es lesiona, com vols que, que progressi? Pero pues ese un tema de educación, sí, eh, sí. del colegios, eh, del sistema educatiu. Uh mhm. -huh. Entonces, la cultura del l'esforç, un poc. Y fracassar en Estats Units es una oportunitat. ¿sí? sí. He fracassat fracasado seis veces, ahora voy otra vez a un projecte mm. nou. Bien, sí. Aquí decir que has, has fracasado, es que te, te cortan la cabeza, ¿no? Es Entonces, es cultura, es, es, educación y también el tema de la ilusión, lo de disfrutar en colegios, se enseña muy poco. Eh, tenemos que basar todos nuestros temas en valores y responsabilidades compartidas y sociales, etcétera, etcétera, etcétera, pero es muy importante que la gente aprenda también se puede disfrutar de cosas. En el colegio también. Entonces, esos son temas que tenemos que implementar ya desde pronto, porque nosotros trabajamos con directivos y managers que no lo han aprendido. Uh -huh. ¿eh? Fun and profit, disfrutar y ganar, como dice Cruyff, disfrutar uh -huh. en el campo, etcétera, etcétera, etcétera. son temas difíciles para managers de 40, 45 años que ya están funcionando desde hace tiempo. Si queremos cambiar realmente la dinámica de la sociedad, hay que empezar entonces muchos más años en colegios, en universidades, aprender cosas sobre autoconocimiento, evaluarte a ti mismo, temas de feedback, aprender a ser autocrítica, pensar sobre qué es lo que quiero yo en la vida, empezar temprano y disfrutarlo. Club 21, el club de les ments inquietes, amb David Escamilla. Tots els diumenges de 12 a 1 del migdia, a Ràdio 4. Les tres claus. Estem aquí al Club 21, al Club de les Ments Inquietes, amb el Peter Van Dommel, amb el Ferran Martínez i amb el Josep Pedrals, Eh, Pedrals, algun poema? Alguna cosa que tinguis en mente ara mateix? Sí, he fet una mena de resum del que estàvem parlant ara. Diu, cal descol·locar la ment, sortir del quadrat mecànic i obrir-se amb esforç titànic a un altre món diferent. És important, pas a pas, saber superar el fracàs i gaudir d'aquest esforç. Que sols fracasses, no et mors. <laughs> Fantàstic. De veritat que t'agraïm la, la teva aportació. Ets el poeta de capçalera del Club 21 d'avui. Et deia que no és un càrrec eh, vitalici, millor, però m'ho estic pensant, m'ho estic pensant, eh? m'ho estic Bé, doncs. pensant, perquè m'agrada el resultat. Escolteu, aquí en el Club 21 ens agrada experimentar, ens agrada jugar. Eh, tenim tres claus, unes claus que obren panys importants, panys que no són portes físiques, són portes morals, són portes de valor, són portes que ens transformen vitalment. Una clau és de color vermell, la clau de la passió, que ens ajuda a descobrir quin és el nostre propi talent, el talent que portem a dins. Una altra clau és de color verd, la clau de la perseverança, i ens ajuda a tirar endavant una bona idea. Primer, identificar una bona idea i després tirar-la endavant i aconseguir que, que es converteixi en una realitat. I la tercera clau és la clau de color blau, la clau de l'esperança, que ens ajuda a aixecar-nos quan caiem. Eh? Si la cosa no funciona, tornem hi Jo us he estat observant i faré una mica de repartició o repartiment de claus. Al Pedrals, al poeta, li donarem la clau de color vermell, la clau de la passió, la clau del talent, perquè té un talent innat i és el talent de mm, jugar i, eh, i fer a mida trajos a mida a través de paraules, eh? teva, Gràcies. teva i de, de la comunicació, en definitiva. El, el Peter, el Peter Van Dommel, l'home dels cavalls, l'home que, ens, que ens posa el cavall davant per, per, per veure quin és el mirall nostre de l'ésser humà, li donaré la clau de color verd, la clau de la perseverança, la clau que ens ajuda a tirar endavant una bona idea. El Peter tira endavant molt bones idees i segurament ajuda a que d'altres eh, descobreixin quines són les bones idees i les, i les acabin concretant. I el Ferran eh, que ens ha dit en diferents moments el Ferran Martínez, ens ha dit que ell no creu en el fracàs, que el fracàs és superació, que el fracàs no existeix, que no, que no li fa por el fracàs, i un esportista d'èlit com tu has tingut moltes coses que no han funcionat, mm -hmm. però evidentment has tingut molts èxits. La clau de color blau, la clau de l'esperança, la clau que t'ajuda, que ens ajuda a aixecar-nos després de caure. Molt bé, gràcies. Eh? Bueno, he fet una mica de, de, de repartiment de claus. Pedrals, la clau de la passió, la clau vermella, la clau per descobrir el talent -huh. Com vas descobrir tu que tenies, tenies una certa gràcia, un cert enginy amb, amb això de la paraula? Va ser de, de, de petit i d'una manera a vegades molt, molt tonta, que era animant els col·legues, no? Vull dir, és precisament una, la cosa aquesta esportiva de quan, de quan ets petit, de que, hòstia, el, allò, el, el camp de futbol em sortia... A vegades jugava fatal jo, però bueno, era un defensa d'aquests de trencacames, que no... I llavors, com que em quedava darrere, aprofitava per anar inventant-me himnes per, per animar la penya. I, sí, i llavors anaven sortint rimetes i tal, i al final, ostres, eren enganxosos i pensaven tots, ah, mira, eh, se'n surt el tio. Eh". Mm. O sigui, I que me'n sortia millor això que jugar. Amb jugaves amb les paraules en comptes exacte, de jugar amb la pilota. Exacte. Sí, senyor, sí, senyor. Escolta, Però ja... apassionadament, també, eh, realment. I a partir... Un motivador, no? Sí, sí. Sí, un motivador, no, segurament? Sí, sí. Bé, potser sí, segurament. Ara que ho dius, veus? No hi havia pensat mai. I a partir d'aquí, com, <laughs> com aconsegueixes que tot això es converteixi en una mena de professió, aquests bolos que fas per, per, per, mitja, per mitja Europa, per mig món, no? Mm. Bé, va ser una mica sense voler. <clears throat> o sigui, m'hi vaig anar trobant. En, als 18 anys vaig començar a fer recitals eh, amb tota una colla de poetes i tal, i de mica en mica vas veient que t'hi sents còmode amb això, no? I quan t'hi sents còmode, doncs llavors vas dient, ostres, a veure, si ho faig així, si ho faig així vas treballant-ho i a mesura que ho vas treballant, doncs la cosa funciona i, i es va obrint i no sé com, al final un dia vaig descobrir que és que podia tenir un sou mensual amb les històries que feia i dic, coi, tio, va ser sorprenent, la veritat. A mi, jo mateix no, no m'esperava pas que, que funcionés una cosa així. Però suposo que molt, molt, molt escepticisme al teu voltant, no? És a dir, allò, nen, què fas? Eh, què, què, què fas? Eh, què fas cunyeta de la poesia? Mm. Mm, a, a què estàs jugant? Mol, molta, molta gent demanant-te que fossis més seriós i tu, no, no, escolta'm, si estic fent la meva feina com la sé fer, no? Sí. Però segurament molta resistència t'has trobat, no? Uh, sí, eh, cada, cada cop menys ja, però durant una època sí, era com, eh, que, com si jo fos el, el, el clown de tot plegat, no? Perquè el, la poesia per molta gent és una cosa quasi bé intangible, no? Un, un, una cosa intocable, quan en realitat de, de poesia satírica, poesia còmica i poesia de tota mena n'hi ha hagut tota la vida. És més, la poesia que la gent coneix amb més facilitat normalment molt seriosa no és, a part de, de, de la que utilitzem els enterros i aquestes coses, diguéssim, no? Però, <clears throat> però normalment si un, vas a una escola i els nens els hi dius digue'm un poema, diuen, és que no en sabem cap i dius, a veure, Don Juan de la Pitxa Tiesa no sé què, els nens se'ls saben tots aquests, saps? Vull dir que és una bajanada però no deixa de ser un poema, no? Modal, I potser sí que és, és, és, un, és una mica estúpid això, però de, a partir de les estupideses aquestes pots acabar anant a, a una altra història. Però és un joc, no? Al final pren de tot, tot com un joc, no? És a dir, tu, tu jugues amb les paraules, el Peter juga amb els cavalls mm. i, i, i tu jugaves a, a la canxa i jugues, en el fons, eh, explicant-nos coses per, per la vida, no? Per gestionar mm. la vida, no? Sí, sí, és així. Ferran? Justament, si ens ho prenem eh, en el bon sentit com, com un joc, perquè en el fons és una interacció, eh, interactuar amb, amb tota la gent que tens al voltant, no? I com ell, per exemple, dèiem abans, això que feia no, no era una altra cosa que, que eh, <clears throat> mitjançant les paraules eh, motivar i fer que els altres també fossin, estiguessin més, més motivats i, i animar-los, no? Vull dir, és una manera també de connectar, no? I aquí estem parlant, en el fons, doncs, d'arribar a les persones, de connectar i, i de que siguin capaços doncs, d'actuar, de, de jugar amb equip, no? que en el fons és el que també t'ensenya l'esport, inclús els esports individuals, requereixen d'un equip al voltant per, el jugador o l'esportista tiri endavant i a la vida que vivim en, en societat hem de ser d'aquesta manera. Eh, Ferran Martínez, el, el, el, la teva clau, la clau de color blau, la clau de l'esperança, la clau aquesta que ens ajuda a aixecar-nos després d'un fracàs, allò de quan caiem tornem a, mm -hmm. al mal tiempo o buena cara, que diuen els castellans. Sí. Això com ho has viscut a la teva vida? Primer esportista, després a la teva vida de, de, de coach, podríem dir, en el món empresarial? Com, com ho has viscut? Mira, per, per exemple, amb, eh, una, una manera molt clara, no? Jo ara fa dos mesos m'han operat del peu, no? E, era d'una lesió que em vaig fer en l'any 91. En mm. l'any 91 eh, vaig estar un any de baixa, jo estava en aquell moment en el joventut, i per culpa d'aquesta lesió eh, no vaig poder anar als Jocs Olímpics de Barcelona. Doncs resulta que, que des de l'any 92 fins que em vaig retirar vaig jugar amb molt de dolor al peu, prenent-me dos antiinflamatoris al dia, i el que és més fort, sense poder saltar ni posar-me de puntetes amb aquest peu. Però malgrat això, no, encara no ho entenc, però vaig poder jugar a màxim nivell professional i ningú es va ni adonar compte, no? No, no podia saltar tant com abans, però m'havia adaptat i havia fet altres coses que si no hagués tingut la lesió mai les hagués fet. Diguéssim que d'una cosa negativa uh mhm. -huh. la vaig convertir en positiva perquè em vaig adaptar a la situació i vaig començar a fer coses que no hagués fet mai si no hagués tingut això. Què vull dir amb això? Doncs que a la vida tu pots prendre les coses eh, d'una manera o d'una altra. Jo, com sóc molt, molt optimista, diguéssim, hagués pogut dir, ostres, no, així no puc jugar. Eh, de fet, amb molts metges que he parlat no, no ho han entès com he estat jugant. Clar. I, i T'hauries com retirat a tu mateix. Clar, em, és que em vés que retirar clar, el bàsquet clar. perquè, perquè la veritat és que està patint tant, patint tant i ara que ja porto quasi 10 anys retirat de, de, com a professional, diguéssim, ja no em deixava ni dormir aquest dolor, no? I ara hi dic, bueno, me'l torno a parar, vaig a veure què es pot fer amb el peu, si és que es pot fer alguna cosa, i almenys que surti aquest dolor, no? Però això em demostra doncs que a la vida tens molt, molts, molts cops, però l'important és aixecar-te i que moltes vegades ens estem agobiant per, per coses que són tonteries quan en veritat lo realment important doncs, són els temes serios de, de salut, no? Sempre diem, ostres, quan algú té un problema molt, molt seriós, mm. li canvien tots els valors, no? Però fins aquell moment no s'ha donat compte. Per això jo crec que, que a vegades hem de reflexionar nosaltres mateixos i dir, cap a on anem, perquè estem així, les relacions amb, amb la família, amb els nostres amics, per què fem això? si en realitat no té tanta importància. No? I una mica això és el que vaig aprendre també de l'esport i és el que també intento aplicar ara mateix doncs, assessorant tant esportistes com empreses i, i tot. No? I treure la por de la gent, no? La por. La gent té moltes pors, no? Tothom anem amb moltes pors per la vida, eh, Peter, amb, con muchos miedos. Claro, pero depende cómo tratamos estos miedos. Eh, nos pasan cosas a todo el mundo y tenemos miedo para ciertas cosas. Pero com solucionar aquests temes? Vale, con estes tres claus... Pedrals, has vist com mou les mans, Pedrals? Estàs sí, Estàs sí, anotant sí, sí, aquest moviment de mans? Jo estic pensant a veure si és que és perquè amb els cavalls cal fer-los gesticulació no, molt, molt, molt grossa. No, tota la vida. Eh, no. En Holanda me <laughs> llamaron un, un latino, eh? Aquí soc holandès, però Holanda, en Holanda... Li, li deien llatí, es sí, movia sí, tant, sí, eh? Però esto sí. es comunicación no verbal, que es importantísimo. Total, es, claro. es conexión. Pero esto lo hago desde, desde siempre. Eh. Claro. Pero vale, para... Continuem, perdó, jo m'he descentrat. us demano disculpes. Mira, tenemos tres claus. cómo vivimos las cosas. Con todos los tres, Klaus evidentemente, y más, somos un arco iris que tiene muchas colores y según la situación podemos sacar un color o utilizamos otro color. Vamos a jugar con eso. Somos un arco. ¿Sacando colores? No te, alejes del micro sacando colores. <laughs> pero vale, somos un arco iris y tenemos muchas opciones dentro de nosotros y tenemos que aprender a ser capaz de coger el color vermelho, la pasión cuando hace falta. Tenemos que coger la esperanza. Yo, tú me has dado el verde es la perseverancia. te imagino por un prado verde con el caballo, pues mira el verde. Mira, yo eh, tengo color verde, pero tengo o rojo, tengo dentro, tengo eh, el otro color, tengo dentro también. Y es importante en fracasos o sin fracasos, con miedos, sin miedos, tenemos un abanico de opciones y de posibilidades para jugar con estos temas que son, eh, que son, forma parte de la vida. Entonces, jugamos con esto. Somos un arco iris y a nosotros es el, el trabajo nuestro, yo con los caballos y tú con tu zen y tú con tus poemas, activar estos diferentes elementos en nosotros para que somos conscientes que tenemos todas esas opciones dentro y en cualquier situación cojo el verde, cojo rojo, que me da en este momento más energía para conseguir que salimos de esta, esta situación. Y este es el gran juego y esta es bonito porque nunca hay fracaso. que siempre hay un elemento que podemos utilizar para salir adelante. Y esta es esperanza, esta es pasión, esta es vivir, es, es vida. Y esta es lo que hace bonito nuestro trabajo. Josep Pedrals, el poeta de capçalera del Club 21, està prenent notes eh, de forma eufòrica. Oh, és que és molt interessant, això. I et volia això, demanar ara mateix un poema de colors, per exemple. El Peter ha tret molts colors. Sí, mira, diu, adaptar-se amb optimisme és bàsic per assolir fites que la por ens fa dir que quasi són impossibles. Som un arc de Sant Martí ple de colors prou sensibles. Va, escolta, la teva clau... Com moltes opcions. <laughs> Sí, sí, exacte. Que nos dan totes colors les opcions. opcions. <laughs> La teva, la, teva, la teva clau, Pedrals, la teva clau és la de color... La de color... Vermell. Vermell, hem dit, eh? Mm -hmm. Val. I ara anàvem a la, a la última, que era la clau del Peter eh? tirar endavant una bona idea, Peter. Tu estàs amb molts, amb molts empresaris, amb mm. molta gent que et ve a veure, mm. et venen a veure tu i els teus cavalls. Eh? Mm. Uh, primer amb aquesta, amb aquesta distància, segurament que has dit, amb aquesta prevenció, allò vols dir que tot això serà seriós? Clar, perquè són gent que venen d'un món molt seriós, que és el món de les xifres, de les comptes de resultats, de les comptes d'explotació, i això dels cavalls els hi sembla una cosa de cap de setmana de costellada, segurament, no? Sí, Però, és clar, de cop tu vas allà i ells et venen amb, amb unes pors, amb unes idees, i tu els has d'ajudar a que tot allò funcioni, ¿no? Claro, eh, primero tengo que explicar a ellos, aunque es un director financiero o eh, lo que sea, gente que trabaja con números y datos, etc., que hay algo más para funcionar bien. ¿eh? un director financiero también tiene que tener la capacidad de conectar con su gente, de dar ilusión a su equipo para funcionar bien. Porque ya no es como antes con un departamento de finanzas, por ejemplo, era una entidad aislada más o menos. ¿no? Hoy en día hay objetivos para la empresa y todos los departamentos tienen que aportar su granito para llegar a los objetivos de una empresa para conseguir el éxito. ¿no? Y solamente se puede hacerlo con compartiendo valores, compartiendo eh, sentimientos de pertenencia a la empresa para conseguir esto. Y estos son todos temas que ya no son tan racionales solamente, para conectan con tus propios valores. Entonces explico a este director financiero, chico, tú también. ¿Le dios chico? ¿Sí? No, en este caso. No, eh, no, no. Eh, pero sí, no, hablo de señoras, evidentemente. ¿no? Pero ese es el objetivo, que ellos entienden que tiene que hacer un paso más para conectar con los temas de la empresa. Y esto significa otra vez, chico, mira dentro qué hay aquí y cómo podemos activar esos elementos tuyos para que esta funcione mejor, que tu departamento va a funcionar mucho mejor, con más ilusión, mejor conectado con los demás departamentos que antes era un coñazo ir al departamento de finanzas, <laughs> que les gusta ir, que les gusta ir porque hay un bien ambiente, es agradable, me solucionan los problemas y así todos juntos. Si explico esto a los directores financieros que vienen a un, workshop. Entonces, por eso digo siempre hay que enfocar el trabajo bien. Les llevo al tema que entiendan, ah, ahora veo claro qué estamos haciendo aquí, para qué sirve y todos juntos vamos a intentar llegar, eh, llegar hasta el final y que vamos a casa con cosas nuevas, con ilusión nueva para mejorar, para seguir trabajando juntos de otra manera, como un equipo, con un objetivo en común Estic pensando que en comptes de workshop això deu ser un horse shop, no? Un workshop sí. Escolta, no, sí. eh, jo volia li volia preguntar al, al, al Ferran, al Ferran Martínez, que també està en temes d'empresa, a, tot aquest discurs, no? i Peter, eh, seguim amb tu, no? aquest discurs de que les empreses ja no és el directiu que mana mm. i per tant aquesta cosa totalment vertical i gerontocràtic de, de, de, de, de jerarquia, no? eh, sinó que ja com que tothom ha de dir la seva i tothom tal perquè els valors de l'empresa, però això és una mica un discurs eh, políticament correcta i és una cosa que està com de moda des de fa molts anys en el món de la literatura empresarial, mm -hmm. però jo no sé si realment s'aplica no, això al dia a dia. No Finalment hi ha un tio que és el que mana i és el que diu això es fa així, no? Sí, però saps què passa? Que, uh, justament ara estava prenent notes d'això perquè és molt interessant el que deia el Peter i, i és així. De fet, el, també a l'esport d'equip eh, diguéssim, els grans líders, els grans entrenadors, eh, podríem parlar ara mateix, no? Pep Guardiola el mateix, però jo també et podria parlar de, de l'Obradovic, per exemple, que vaig, va ser un entrenador que vaig tenir el Joventut o el Malkovic o, o altres entrenadors, jo crec que la, la, la seva força com a líders està en fer partícip a tot el seu equip dels èxits, diguéssim, des del que juga més fins al que juga menys. En el Barça, per exemple, tu veus que són com un grup d'amics que, que transmeten unes sensacions molt bones perquè l'entrenador, el Pep, ha sigut capaç de que hasta el que menys juga, quan surt, està superenxufat perquè també gaudeix dels èxits, no? a las empresas es exactamente igual. ¿Me permites un mm. una eh, eso es cierto. Pep Guardiola es conectado con sus, eh, sus, eh, sus, chicos, mm. que está muy bien. Mire, yo conozco Bangal y Rijkaard, que trabajaba antes en un proyecto con, con, con, con Barça. Entonces, Rijkaard hizo lo mismo después la época de Bangal, muy duro, sí, Rijkaard conectado con su gente y sabía levantar al equipo de otro nivel. Al final perdió el control. Porque el liderazgo, este es el, arte de liderar, es este, el equilibrio entre crear un buen, ambiente, pero hay que conseguir resultados. Sí, sí, no, yo no hablo solo del ambiente. ¿eh? Pepa ha, conseguido esto, aprendido de Bengal y de, de Cruyff y de, Rijkaard. Él es un gran líder, pero cuando toca sabe dar la nota, pique a la grada. Entonces, este es el, el, secreto del liderazgo, jugar con esta tensión. Y esto lo hacemos con los caballos. ¿eh? Donde, ¿eh? Tienen que trabajar con los caballos, crear confianza con el caballo como equipo, pero al mismo tiempo conseguir tal, El equipo tiene que moverse. Y esta es la gran valor de sap, fa? Eh, igual que... hablo en, en el llibre de entrenadors, el Phil Jackson mateix o, mhm. otros entrenadores, eh, les crítiques en veu baix i els elogis en veu alt. Què vol dir, mm. això? Anna, com tu dius, no? si algun jugador no està massa bé, no dirà tu no estàs, no estàs gens bé, et castigo, que tothom ho vegi, que és per culpa teva que això no va, i llavors eh, bueno, carregar les tintes sobre aquell jugador. No? Ell, ell al revés, no? i el que, el que fa és dir tu no, tu no estàs bé, val? tu ara no, no jugues o jugo un altre, però el que fa és en el moment adequat intenta recuperar-lo moralment, no? Clar Llavors, eh, aquesta és la gràcia, diguéssim, i quan s'ha de donar un toque a algú, se li dona el toque, però no per enfonsar-lo, sinó per, per primer apretar-lo i després donar-li, deixar-lo anar perquè torni a ser el mateix d'abans. Mm. Club 21, el club de les ments inquietes. Direcció i presentació, David Escamilla. Sots Martí. David Martí. El secret. Estem acabant el Club 21 d'avui, aquest club de les ments inquietes, amb el Peter Van Dommel, amb el Ferran Martínez, amb el Josep Pedrals. Eh, I aquesta part final es titula El secret. Eh, li volíem demanar al Pedrals, d'entrada, algun poemet, alguna rima a l'entorn del secret, d'allò que no diem, d'allò que amaguem, d'allò que ocultem. Molt breu. Ostres, és que no, no m'has donat ni temps. No t'he donat ni temps, eh? <laughs> No, però eh, mm, jo sobre els secrets no... Tu, tu, tu, el teu secret. Quin el és el teu secret? secret? Què, què, què et defineix? Quina paraula, quin valor? Quin és el secret és el, de Josep Pedrals? El poder de concentració és el meu secret, perquè em concentro moltíssim em, em, em quedo tancat en el, en el meu caparró amb molta facilitat. I és, és una cosa que jo diria que aquest és el secret. Ja el tenim. Que... El teu secret sí, sí. és el poder de concentració i ara concentra't per fer res. Sí. Dos versos sobre el secret, eh? Un mm -hmm. segon de res. Peter Van Dommel, el, teu secret, allò que et defineix, allò que fa, que et fa ser tu mateix. Pasión. La pasión. Pasión. Y tengo otro secreto, que es, tengo tendencia de ser demasiado vago de vez en cuando. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. <laughs> Quiero hacer más cosas, pero al mismo tiempo me encanta hacer nada, tomar un vinito y fumarme mi cigarrillo. Ese es un secreto que es agradable, pero también me saca tiempo para para, para fer altres coses. Ferran Martínez, el, el teu secret. Jo crec que és, és l'optimisme que tinc. I aquest optimisme em, em provoca autoconfiança. I aquesta autoconfiança jo crec que desemboca en, en el pensament de que tot és possible, no? I com penso que tot és possible, llavors no em poso jo mateix barreres. Però tot ve de l'optimisme, penso. Magnífic. Uh, el senyor Pedrals està apuntant de mm. manera estratosfèrica i jo li demanaria que ens ho llegís ja de seguida sí. perquè estem acabant el programa sempre hi ha quelcom concret que ens fa ser qui som amb força. Se'n podria dir el secret i no es veu des de l'escorça. Magnífic. Senyors, gràcies per ser com sou. Peter Van Dommel, Ferran Martínez, Josep Pedrals, una abraçada i bon diumenge. Molt bé, una abraçada. Gràcies. Club 21, el club de les ments inquietes. Amb David Escamilla, a Ràdio 4.